Peio Dufo eta Marri Egi, egunon. Ba, egunon. Egunon. Biaramuna, atzo beraz eh, peio zu diputatu hautatu zintuzten, seigarren hautez barruti honetan Pirino Atlantikoetan Ipar Euskal Herrian, lapurdin nola sentitzen ziztego goizuntan? Azakit. ezakit. Biziki bat pozik, momentu historikoa bizi izan dugula atzo, eta bizitzen ari garera oraino ere. Baina eh, ardura handi bat da, ere, gure gainean. oraina... Eh, orain badakigu uh, gurekin ba, gutaz hainitz espero dela. Eta tokiko jendarte, elkarte, tokiko ba, jende guziek uh, itxoiten dutela emaitza bat hortaz. Orduan, badugulan, eh, badugulan badugu hainitz egiteko, eta, eta eskun mutu gauztopatzeko garaipenak lortu beharko dira. Eraiki behar dugu, ezker uh, zabal batekin, baina eh, momentu historikoa da eta batez ere gure hautez barrutian baizik eta iparalde osoan, zenta hiru uh, eh, ezkertiar gira, hiruak uh, frantziar uh, alderdi eta uh, abertzaren babesarekin, eta horrek ere erakusten du geroari begira nora eraikiko dugun, ondoko urteetan, eraiki behar dugun, uh, ba, Ipar Euskal Herri hori haintzin arazteko. Mari, aipatzen zuen eh, peiok jendeak ainitz, espero duela zuen gandik, iruazteko kanpaina motz baina biziki-biziki intentsua izan da, jende ainitzekin elkartu zizte egun eta aste hauetan. Eskuin muturraren lan hor biziki pretsente, bizi izan du eh, gizarteko hainbat eta hainbat eh, jendek. Hori, nola kudeatuko duzue, heldu diren urte hauetan? Uste dut e, gaur atzo eraikizena eta gaur eraikitzen ari dena gizarte zibiletik eraiki dela eta gizarte zibilaren eta zibilarekin eraikiko dela hemendik aukera. Eh, hori uh, guzia ez litaike posible uh, jendea gugan ez, bal, ez balu sinetxi eta, eta, guzi hori elkarrekin eraiki ez baginu. Beraz, uh, uste dut hemen eta hiru haste kanpaina horietan egin bezala elkarrekin eraikiko dugula uh, eta lujaldearen zat. Mhm. Peio, lehen diputatu ezkertiarra bertzalea izanen zira Parisen, historian, nola sentitzen zira? Poh, eh, lehen deia dana da Arnaldo Otegirena. <laughs> Eta bai, ez dakit, eh, eh, ez dut itzik. Hortaz eh, hitz egiteko da, bai, momentu historiko bat, eta eta presiopen ematen hau ere, zenta diendeak hainitz uh, itxo egiten du hortaz, abertzare, abertzare bat etaz, baina batzeko gogoarekin, Zenta ez ditut bakarrik abertzaleak ordezkatuko parixen, eh? eh? guziak, guretzat bozkatu dutenek, baina eh, guretzat bozkatu ez dutenek ere. Ordoan, eh, ordoan ala, hori dugu helburu eta bide hortik uh, eraikiko dugu. Eta bada lan batera maiteko parixen, Euskal Herriaren bozera maiteko, bai Asamblada Nazionalean, baita ere, aratago, uh, Frances Alderdi entzunarazteko zer den eh, Ipar Euskar Iriunen boza, zertarako guretzat garantzitsua den gure Euskara, ba bestea, beste eh, eh, frantzian kokatzen dien hainbat beste hizkuntza bezala, naski, baina hoiek kontutan hartu behar dute hori, hori guzia, argiki. Azken puntu bat, aipatzen zenuen eh, Ipar Euskal Herriko hiru hautez barrutietan beraz eh, frente herritarrak irabazi duela, gibeletik eh, atik aski hurbil eskuin muturra, bai. kada hori ere nabaria, Frantses Mailan ere, naiz eta akaso inkestek aurre ikusten zutena bezain ez handia izan, baina ere hor da, ezta? Bai, hor da, eta guri da, eraikitzea, aintzinaraztea eta jendartearen eguneroko bizia hobetzea erakusteko ez dela eskuin muturra bidea. Mhm. Zenta gaur egun aserrea agertzen da bozka horrekin. Batzuk, bat egiten dute hien ideiekin, ez, ez, dut pentsatzen gehiengoa dela. Orduan, eh, eraikitzen badugu, elkarrekin lan egiten badugu, eta eguneroko jendartearen bizia hobetzen badugu, argiki pentsatzen dut eskuin muturaren boza apalduko dela. Eta hori da gauza elementu garrantzitsu bat, zenta bai erranduzun bezala, eskuin mutuga askoz goregi da, eta eta ez dugu beste olakorik ikusi nahi. Peio Dufo eta Marri egi genituen Euskal Irratietan goizonetan beraz, mil esker, zuei da denbora hau eh, ba, eskainirik eta goresmenak eh, atzuko emaitzen gatik. Ba, mil esker zure. Mil eskainitz.